І так могло тривати дуже довго. Раптом почувся шурхіт гілок десь поблизу. Усі, окрім Ієфая, кинулися до роботи. Ровим повернувся дуже збудженим. Він важко дихав і кидав багатозначні погляди у бік водоспаду. На нас він навіть не поглянув, а ми лише скоса поглядали на старого. Швидше працюйте, нарешті промовив він, і більшість із нас зрозуміла, що небезпека минула. Однак для мене особисто коло небезпеки тільки набирало обертів. Рувим мав такий вигляд що сумнівів не було. Мій останній бій відбудеться вже скоро. І ще як ми працювали, я помітив круглу кришку від бляшанки, що валялася неподалік згарища. Тож, коли роботу було завершено, і Ровим без жодного інтересу до намету прийняв роботу, я вчився поряд із цією бляшанкою. Гострі краї кришки кружальця жахали і вабили водночас. Вони були водночас, наче символом смерті та квитком до свободи. Коли кришка опинилася під моєю сорочкою, і розпечене на сонці залізо пекло шкіру, я усвідомив, що аж ніяк не кращий за Рувима. В мені також говорить власник. Просто я виявився не найсильнішим у цій групі дикунів без пам'яті. Головним доказом було те, що я не готовий віддати Соломейру Виму навіть якщо вона тогось хоче. Ізавель, певно, мала рацію. Ми всі однакові всередині, і лише за примкою природи, що мови з глини виліплює наші тіла, вписуємося в певну ієрархію за силою, красою, здібностями. Варто зараз скористатися цим гострим лезом, швидким рухом провести по горлу рулим. Він навіть не помітить, як я підійду до нього, бо не зводить очей з водоспаду. І я не лише позбудуся гнобителя, а зможу посісти його місце. Раптом мені стало сумно. Ці думки перетворювали на морок найчистіше, що я мав, чим пишався і вихвалявся перед собою. Здається, тоді вже це буде не кохання. Без чеснот це лише фізичне почуття, як голод чи страх. У серці ж світлої людини це щось значно більше, те, що здіймається над усім. Думки про жорстоке вбивство і найщиріше кохання перервав крик даліли. Схаменувшись, я помітив, як чорнява бігла до нас і кликала Рувима. Далеко позаду неї дуже повільно йшла Соломея. Я не міг на такій відстані побачити її обличчя, але був певен, що вона чимось засмучена. Рувима, поглянь, чорнява дівчина дуже погано емітувала розпач, крізь який чітко проглядала задоволення. Соломея вся вкрилася жахливою висипкою. Рубим зірвався з місця і побіг, а за ним і ми.